Nahum, Kabanata 1 Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga pahayag ni Yahweh patungkol sa Ninive sa pamamagitan ni Nahum na isang taga-Elkos. Si Yahweh ay Diyos na mapanibughuin at mapaghiganti. Si Yahweh ay naghihiganti at napupuot. Si Yahweh ay Diyos na mapanibughuin kanyang mga kaaway, kanyang pinaparusahan. Si Yahweh ay hindi madaling magalit, subalit dakila ang kanyang kapangyarihan, at tiyak na mananagot ang sinumang sa kanya'y kumalaban. Bagyo at ipo-ipo ang kanyang dinaraanan. Ang mga ulap ay kagaya lamang ng alikabok sa kanyang mga paa. Sa utos lamang niya'y natutuyo ang dagat, gayon din ang mga ilog. Natitigang ang kabukiran ng Bashan at ang bundok Carmel at nalalanta ang mga bulaklak ng Lebanon. Nayayanig sa harapan niya ang mga bundok at gumuguho ang mga burol. Ang lupay nayayanig sa presensya ni Yahweh at nanginginig ang daigdig. Gayon din ang lahat ng naninirahan rito. Sino ang makakaligtas sa galit ni Yahweh? Sino ang makakatagal sa kanyang matinding puot? Bumubugang parang apoy ang kanyang puot. Batong malalaki ay nadudurog dahil sa kanyang galit. Si Yahweh ay napakabuti, matibay na kanlungan sa panahon ng kaguluhan. Mga nananalig sa kanya'y kanyang inaalagaan. Tulad ng malaking baha, lubos niyang pupuksain ang kanyang mga kaaway at tutugisin sila hanggang mamatay. Ano ang binabalak ninyo? laban kay Yahweh. Wawasakin niya ang kanyang mga kaaway at ang paghihiganti nila'y di na mauulit pa. Tulad ng mga lasenggo, sila'y malulunod sa alak, tulad ng salasalabat na mga tinik at tuyong dayami, kayo ay matutupok sa apoy. Di ba sa inyo nagmula ang taong nagbalak ng masama at nang hikayat na magtaksil sa kanya. Sabi niya sa kanyang bansang Israel, kahit na malakas at marami ang mga taga-Assyria, mawawasak sila at maglalaho. Kahit na pinahirapan ko kayo noon, ito'y hindi ko na uulitin. At ngayon nga, wawakasan ko na ang pagpapahirap sa inyo ng Assyria at palalayain ko na kayo sa pagkaalipin. Ito ang pahayag ni Yahweh tungkol sa Assyria. Malilipol ang lahi ninyo. Wala nang magdadala ng inyong pangalan. Aalisin ko sa mga templo ng inyong mga Diyos ang mga imahin na nililok ng kamay. Ipaghahanda ko kayo ng libingan sapagkat wala kayong karapatang mabuhay. Masdan mo't dumarating na mula sa kabundukan ang tagapaghatid ng magandang balita. Nasa daan na siya upang ipahayag ang kapayapaan. Ipagdiwang ninyo, mga taga-Huda, ang inyong mga kapistahan at tuparin ninyo sa Diyos ang mga ipinangako ninyo sa Kanya hindi na kayo muling sasakupin ng masasama sapagkat lubusan na silang nawasak.